але на той час тут уже було повно людей. Японець раптом почав швидко говорити і хапати Хоцудаю за край светра. Українець запитав, що він каже. Хоцудай відвернувся. У нього знову припадок манії переслідування. Перекладіть. Він каже те саме Філмарс і Філмарс. А точніше, він сказав те, що ми вже ці цули, містере матрос ніби Курасава має передати зразки професорові. Булат михцем глянув на наріту сам, який пильно дивився на нього, столивши губи літерою О. Але ж ми опинилися на Аматерасу Омікамі чисто випадково. Я й сам йому про це казав. Та він торочить, ніби в маршруті нашої групи був Галібей, де вони мали зустрітися. Про Галібей нібито кілька разів згадував Курасава. Хоцудай з жалем глянув на земляка і начебто при ньому згадував одного американського професора. На Галібей могло побувати багато американських професорів, сказав матрос і глянув на наріту, губи якого ніби вимовляли е. Я знову згадав про пістолет і спитав у Хоцудая. Інших патронів не було, крім тієї пачки, не було. Виходила нісенітниця. Курасала забрав пістолет, а патрони залишив на ріті. Якийсь дуже нелогічний пацифізм. Я згодом сказав матросові це ж абсурд. Та його захопила інша думка, і він зненацька кивнув. Треба все це переповісти докторові маршу. Як? Ви щойно просили Хоцудая мовчати, а тепер. Матрос усміхнувся. Це може бути саме тим, що похитне його тверді переконання. Але до мосьє доктора ми так і не пішли. Українець в останню мить завагався. Тепер уже ніч і всі сплять, а завтра нам рано вставати. Мене мучить передчуття, в мене вселяється якийсь підступний демон, і тоді починає співати дурним голосом або щось несусвітне белькочу, як от учора. Мимоволі починаєш боятись самого себе. 28 вересня. Десь я вичитала в Антуана де Сент-Екзюпері Треба дати, щоб дали тобі. Сказала Цефілові і він притрусив мене глузливим смішком відмінно кет. Аж захотілося простягти свій матрикул. Він нічого не зрозумів, не хоче нічого розуміти. А в мені прокинулась дідова ірландська кров. Старий Оконнор був нестерпним романтиком і вірив, що на землі колись обов'язково настане рай, бо Всевишній рано чи пізно зрозуміє, що несправедливо вчинив з людьми віддавши їх на поталу дияволові і поверне їм утрачений рай. Про це буцімто є натяк у священному писанні. Та з мене тут поганий знавець. Я пішла до Тура Баллана і сказала йому те саме, і він по довгій мовчанці відповів, гладячи по шиї свого улюбленця Бенедикта. Кожен з нас боржник, кожен комусь винний. Я вже багато думав про це, місіс Уілсон. Це було начебто саме те, що я хотіла почути, але по ще довшій мовчанці Тур додав. Тільки ми для цього надто недосконало запрограмовані. Колись мені говорив наш парафіяльний органіст якщо людині бракує мізинця, вона обов'язково заздритиме тому, у кого на руках усі пальці а мені бракує ноги. Тому зверніться до когось іншого, фрау Кет, бо я мушу відтепер вважати всіх своїми боржниками. Я здригнулася і несвідомо глянула на обрубок його ноги, а він тихо сміявся, мов до нерозумного малюка. Я не вірила в щирість його сміху. Тим сміхом Тур хотів підбадьорити мене але в душі поволі осідав намул неусвідомленої провини. Ми ну, справді боржники. Кожен з нас комусь та щось винний.